arboi povas savi la climaton. Redukti la en aerigoin, la usadon de carbo cae nafto, jen gravai elementoi en la batalo contra la climata shangio. La plei efican agadon, por la savo de la climato, tamen ofertas la naturo. La climata shangio, la ostudagio, ne povas esti contra batalata pli bone, ol per re arbarigo. La tero povas bone porti trionon pli da arbaroi, senke urboi au agrocampoi suferus, scribas esploristoi de la Svisa Confederazia Tecnica Altlerneio en Zuricho, en faca giornalo. Tie la esploristoi montras, kie en la mondo povus cresci novai arboi, kai kiom da carbono tiui arboi povus conservi. Planti arboin, lautio, havas la potenzialon absorbi du trionoin de la gis nun causitai climato en aerigoi de carbon dioxido. La studagio unua foie montras che la celo de la limigo de la varmigio de la terro al unu como quin e Celsiuso estas atingebla, scribas la autoroi. Laula monda climata consilantaro, tio cele ne nur necessas limigi gis la jaro 2015 la climato damagiain en aerigoin de varmdoma magasso, exemple en la sectoroi pri energio cae transporto Crome necessas ancau planti arboin sur areo de gis unu miliardo da hectaroi. Tio est sendube atingebla, diras la studaggio. Lau indicoi de la esploristoi, la tero nun tempe estas covrita per du como hoc miliardoi da hectaroi da arbaro. Ili vidas la eblezon por nova plantado de arboi, sur naucent aldonai milionoi da hectaroi. Tio correspondus prescao alla areo de usono. En la calculo, oni constie el urboin cae agrocampoin. Temas precipe pri ecologiae sistemoi ciui hodiau estas detruitai. Tiai areoi por re-arbarigo trovigios precipe en Rusio, cae seque ancau en Usono, Canado, Australio, Brasilo, cae Cinio. La novae arbaroi povus conservi ducent quin miliardo in datunoi da carbono, post ciam ili estos al crescintai. Tio estas proximume du trionoi de la tricent miliardoi datunoi da carbono, cio ecte la industria revoluzio eniris la atmosferon pro la agado de homoi. Ni devus tamen agi rapide, char dauros iardecoen, gis la arbaroi maturigios cae povos elcerpi sian potentialon ciel naturae conservuioi de carbono, diras la studestro. La areo quo estas tauga por rearbarigo shurumpas de iaro al iaro pro la climata shangio. La sciencisto iam consideris en siai calculoi che la covrigio per arboi pli altigas pro la climata shangio. Tio ja estas trafa por la nordai arbaroi, exemple en Siberio. La calculoi tamen estas malgiustai, La densetso de arbaro tie situas nur ce tridec gis quardec procentoi. Samtempe perdigas tropicae arbaroi cun densetso de arbaroi de naudec gis cent procentoi. Estas tial grave haltigi unue la sen arbarigon precipe en Brasilo cae Indonesio. Laula esploristoi, la re arbarigo povas malgrau la potenzialo, esti nur unu el multae pasioi por la protectado de la climato. Rapida forlasso de la fossilia economia modelo estas necessa, cae tio estas plei bone atingebla, helpe de transsectora preso por carbon dioxido.